Awit, Kabanata, Isandaan at Apatnaputatlo Tingin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, tapat kat matuwid, kaya ako'y dingin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo nang lahat, kami ay salarin. Ako ay tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim ng dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ang kaluluwa ko'y halos sumuko na, sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. Araw na lumipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa sa iyong kabutihan. Ako ay namangha. Ako'y dumalangin na taas ang kamay. Parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan, ako ay ituring na malamig na bangkay at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala. Sa pagsapit ng umaga ay ipaggugunita. Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid Iligtas mo ako sa mga kalaban. Ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad, iligtas mo ako sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko'y iyong lipulin, ang nagpapahirap sa aki wasakin, yamang ang lingkod mo ay iyong alipin.